a tak povediac v tradičnej podobe, pretože zem a všetko, čo s tým súvisí, tak na toto nemá človek zas až tak e, úplný dosah, úplne pod kontrolou a ani činnosť. To je základ, ktorý našťastie nemôžeme veľmi riešiť, aj preto po ďalšej decembrovej noci svitlo hneď nové ráno. Pre väčšinu deň, na ktorý si po rokoch môže byť, že už nikdy nespomenú, ale áno, nájdu sa aj takí, ktorým bude navždy niečo pripomínať a to či už v tom dobrom alebo v opačných súvislostiach, čo tiež platí od chvíle, čo je svet svetom. Na niektorých situáciách budeme mať zásluhu sami, iné nám prichystá tzv. osud a tiež konanie nášho okolia a o tom, ako to nakoniec dopadne, môže rozhodnúť hlavne naša reakcia. Môžete si predstavovať milión situácií, aj tak nakoniec príde taká, s akou by ste nikdy nepočítali, ale fantazírovaniu sa netreba nejak extra brániť. Práve ono zvyčajne ubližovalo najmenej, horšia už bola realita. Tak poďme, tak povediať, z ústrety novému dňu a zároveň spomínať aj na to, čo priniesol v rokoch predchádzajúcich. Príjemný 10. decembrový deň roku 2025 vám z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak, konkrétne v úvode Petrolejky s poradovým číslom 1150. Nech sa vám príjemne počúva. někde šeptává jen Šeptává o naší mluví kráse. Co však si myslím o tom, já málo se. Pěkná líc je prý líc než linění. Ale čas ten každé z nás svíčka změní. Tak se tam zdali víš, co je z krásky. Až se na tvá jednou vrázky. Dobře znám, je to pán žádný zmatek, že je šest všední dnů a jen jedno bývá svátek. Prází rám, smutky vám nevyléčí, život který se než věkná tvář, víc než řeči. tebe bývá svátek. Prázdný rán, smutky, bán, nebyléči. Život je víc než december, rok 1973. Vtedy vznikla česká verzia legendárneho titulu Jambalaya, čo je pesnička, ktorú písal a aj natočil potom americký country spevák Hank Williams. Poprvýkrát bola vydaná ešte v júli roku 1952 a stala sa jeho najhrávanejšou skladbou, pomenovaná podľa jedla Jambalaya a priniesla aj množstvo iných verzií, získala si takú popularitu, že mu to nakoniec e, v roku 2002 prinieslo aj miesto v Sieni Slávy s touto pesničkou, takzvanú Grammy. No a my sme počúvali českú verziu, e, pod ktorou ako textár je podpísaný Jaroslav Navrátil a ako interpretka dáma, ktorej narodeninový deň bude na programe už zajtra 11. decembra 79. výročie rodačka z Českých Budejovic Elena Lukášová, ktorá ešte pred maturitou ehm, na gymnáziu zvíťazila v Bratislave v rozhlasovej speváckej súťaži programu Na modrej vlne. No a následne úspešne vystupovala aj v programoch s Karlom Černochom, Ivetou Simonovou, Milanom Chladilom alebo Vaškom Neckářom a pre vydavateľstvo Panton, respektíve Suprafon, natočila tak zhruba 30 pesničiek Neskôr si na ňu Suprafon spomenul zhruba v roku 2014, keď ponúkol 15-pesničkový titul nazvaný Rozdej vúni snúm, čo bola ako, aspoň ako taká náplasť e, na to, že nikdy nemala možnosť ponúknuť vlastnú profilovú LP platňu, tak aspoň takto sa zozbieralo zo pár pesničiek. Treba povedať, že jedna z nich tam bola duplovaná, konkrétne Spívame slunci, čo je titul Ladislava Pikarta a Jiřího Applta z roku 1975 a bola to pesnička písaná pre vtedajšiu Spartakiádu dorastenky, ktoré o 10 rokov neskôr potom sa mohli vytešovať zo skladby Poupata Michala Davida, tak pre Elenu Lukášovú dnes tento priestor. Bude to aj o iných, Hlavne v úvode sa nám vždy predstavia štyri mená, ktoré majú v tomto čase buď teda sviatok narodeninový, alebo na nich spomíname vďaka určitému výročiu. Nebude tomu inak ani dnes. Plus trikoloru si odpustíme, pretože dôjde na rozhovor dokonca s dnešným narodeninovým oslávencom, ktorý to je a bude. To si necháme až na ten moment, keď sa k tomu prepracujeme, tak zhruba v polovičke. Aktuálnej petrolejky. No a okrem toho nám tu budú tiež znieť pesničky dvoch postav, ktoré sa zapísali, dá sa povedať, že nezmazateľným spôsobom do histórie domácej hudobnej scény, či už ide o Barbaru Haščákovú, ktorý narodení nový deň pripadne tiež na 11. decembrovi a pripadol od roku 1979. No a o 10 rokov starší Dan Barta ten bude oslavovať 14. decembra, alebo si to aspoň pripomenie. Môže byť, že to až ako oslavu veľmi nerieši. Čo sa týka dnešného termínu, 10. decembrového dňa, ktorý je 344. dňom v kalendári, meninový oslávenec, tým je na Slovensku nositeľ mena Radús, čo je meno slovanského pôvodu, významovo radujúci sa alebo radostný to človek, v Českej republike sú to hneď dve mená, Julie a Juliána, majiteľky krstných mien latinského pôvodu, ale je to v podstate to isté, odvodené od mena rodu Júliovcov. Je to v podstate ženská varianta mužského mena Julius. Na Slovensku majú svoj sviatok 22. mája. No, ide aj o Deň ľudských práv, 10. december každoročne, vyhlásený valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Malo by to slúžiť ako oslava hm, ľudských práv, ale rovnako v tento deň sa poukazuje aj na prípady porušovania a má to byť tiež deň udeľovania Nobelovej ceny za mier v Norskom hlavnom meste. Častokrát mnohí poznajú iba svoje práva, ale už povinnosti veľmi neriešia. No, my si tu povinne prejdeme aj jednotlivé udalosti, respektíve jednotlivcov. Pokiaľ ide o ďalšieho pána na holenie v tomto prípade, Peter Hrivňák alias Kuko 14. december rok 1973 a Nitra. To je to najzákladnejšie, čo si k nemu pripojiť môžeme, plus názov z prievodnej kapely, ktorej je súčasťou, čiže skupina Horkíže Slíže. No a tá nám pošle tiež jeden zo svojich pozdravov. čo si ma nepamätáš Išli sme spolu vlakom, nové zámky Praha nevíš A tí dve holky tupe čo ogrcali kupe Vystúpili sme s nimi Brne, čo si nepamätáš Nazdar, ja si ťa nepamätám Žalý vlak, nové zámky Praha mi nič nehovorí Ani dve holky tupe čo ogrcali kupe Nič mi to nehovorí, fakt, sorry, nepamätám Spletom si si masky Tak zastáva vyber baterky Spletom si si čo si to nepamätáš, tá jedna holka rála na gitare, klusa nevíš, potom sme z toho vlaku šli bávam do baraku, kalili sme tam celé triny, čo si nepamätáš. Prestaň, toto si nepamätáš, jedna z nich mala ruku v sádre a furt chlastala rum a tú druhú sme spolu obaja dali dolu, potom sme išli s nimi do baru, čo nepamätáš. Zastan, to bude zrejme omyl, pretože ja som bare nebol ani nepamätám, už vôbec, že sme spolu dávali jednu dolu, no ale zás pravdu povedia, skrk za to nedám. Splitul si si totiž ani vlakom nechutí. Splitul si si masniky, lado Ale Peter, čo si to nepamätáš, tá jedna vzala prachy barmanovi spoza keď zistil, že mu zmizli, tak potom došli fizli, všetkých nás prehľadali, nehovor, že nepamätáš. Ďalšou zareval, dofačíme, dopijeme záverečná Potom sme sa aj všetci pýtali na ulici A ona gaťkách zrolované prachy nepamätáš Prestaň, to už ma vážne hneváš To nie som ja, rozumíš, ty ma asi nerozumíš Proste ani v tom byte, proste rozumíš, nikde som nebol ja Ne? Tak potom? Na ti to tu hovorím do psej matere? Tak načo ti to hovorím? podobne niekedy mnohí reagujú na určité situácie. Pesnička z 10. albumu skupiny Horký že slíže album vydaný v novembri pred 13 rokmi, tak veľmi to už uletelo s názvom Nazdar St. Mary Juana Gaňa. ak to teda takto správne vyslovujem v každom prípade kapela Horký, že slíže, ktorá si už prešla všeličím od toho momentu, keď sa to v roku 1992 tiež v novembri dalo vnitre dohromady a na začiatku kariéry hrali prevažne hard rock, skôr niečo ako comedy rock a označovaní boli aj ako hráči naivného punku, neskôr punk rock, Zaradili sa v podstate už medzi legendy domácej scény, nielen tej rokovej, ale aj všeobecnej, dvakrát platinová platňa na ich konte a údobné profilovky, ktoré vždy priniesli niečo, čo dokázalo aj šokovať, ale našťastie skôr v tom pozitívnom slova zmysle a zmysel pre humor tejto formácii určite nechýbal, aj keď nie každý môže byť naklonený práve týmto spôsobom. K humorným veciam my sa poďme pozrieť ďalej, lebo máme tu aj iných, ktorým sa ešte treba povenovať. Čo sa týka ale udalosti, tá najvzdialenejšia z 10. decembra nás ťaha až do roku 1520, keď vo Wittenbergu Martin Luther spálil pápežskú bulu vtedajšieho pápeža Leva 10. spolu aj s istými listinami tzv. kanonickým právom, tak ho hneď začali riešiť na Bratislavskom sneme v storočí nasledujúcom za uhorského palatína volili Juraja Turzu to bol rok 1609 Francúzsko a meter ako oficiálna jednotka dĺžky toto sa dalo spojiť premiérovo v tento deň v roku 1799 britský priemyselník Robert Thomson vstúpil do histórie v roku 1845. Je tu také malé výročie, keď získal patent na vzduchom napustené gumené pneumatiky na vozidlách. Vo Veľkej Británii tiež oslavovali celkom zaujímavú prvotinu dopravný semafor. Bol prvým na svete, objavil sa a bol daný do prevádzky v tento deň v roku 1868 a o 30 rokov neskôr sa parížským mierom skončila španielsko-americká vojna. Každá vojna sa raz skončí, možno potom prebieha v takom tichom móde, nenápadne, ale tiež by to bolo len o nenápadnosti a nie o tom, čo máme možnosť aj na diálku pozorovať a hlavne tiež by to bolo o tom, že aby sme nepodporovali tých, ktorí by tam mali za nás, tak povediac, umierať, pretože to je taký celkom slušný alibizmus. No, keď už podporovať, tak skôr koniec niečoho, ale teraz sme v podstate stále ešte na začiatku. Aj keď interpret nasledujúcej pesničky a aj ten, ktorý mu ju písal, to už žiaľ viac doplniť nemôžu. Predovšetkým budeme myslieť na textára tejto skladby, rodáka z Užhorodu, kde sa 9. decembra roku 1937 narodil. Konkrétne ide o Dušana Vančuru, ktorý bol aj spevákom, ale nie takým výrazným, skôr kontrabasistom a textárom. Snažil sa aj o nejaké tie hudobné aranže a o preklady, inak pôvodným povolaním inžinier elektrotechnik. No a jeho tá hudobná dráha sa spájala hlavne so skupinou Spiritual Quintet, pre ktorú tiež niekoľko textíkov pripravil z takých známejších, možno povytiahnuť skladbu Chci slunce být, prípadne legendárnu kocápku, ktorá vyšla pod oficiálnym názvom Stará archa. No a spolupráca tu bola aj s Frantom Nedviedom. Tam by sme mohli spomenúť ako prvý výrazný titul skladbu Kočovní herci ešte z Františkovho prvého solového albumu Neváhaj a vejdi, s ktorým prišiel po rozdelení sa s bratom Honzom v tom zhruba 98. roku. No a potom neskôr sa tá spolupráca premietla aj pri príprave druhého podání, ktorý je o rok mladší z roku 1999 a aj o pesničke nazvanej 19. Když ráno čtu v tvých očích, jsem stá prvá. mám strach že láska skončí, mám strach, že potrvá. Tak ničí hlas zúry hůry zavelí a trubač troubí před a léta ježí zpět. Najednou Když večer čtu v tvých očích, má lásko jediná. Když iskra nepřeskočí a spadne do klína, pak zase hlas zúry zavelí, já kordem švihám hned, jak zoro svoje zem. Najednou svých 19 let. noc a ty usínáš, ta chvíle před ránem, já chci tvý si rád možná, že i D'Artagnanem být, D'Artagnanem ví, Pod tvou dřívou sen se vzpíná, Pierrot i Kolombína, na polštáři v tobě dřímá, divu krásných devatenáct let, Když běh se změní v chůzi a chůze v krok sunkou, čekám na dotek můzy, jak hřebec na obroud. Ale ten hlas z hůry nevelí, teď zastavil se svět, teď zastavil se svět se ani nesní, že máš oči jako lesní med, jako lesní med. Koukáš na mě pod měšile, zachumlaná do košile, však zas bude mě i tobě divu krásný jedna z prác Dušana Vančuru, ktorý sa narodil v spomínanom Mužhorode. Ocino, sudca, potom musel odísť. Rozhodli aj mnichovské dohody, takže prežil detstvo v Dačiciach a aj v Pelhřimove a ešte v Dačiciach začal chodiť aj na hodiny klavíra. Pokračoval potom v Pelhřimove a ako gymnazista už začal písať aj svoje prvé pesničky. Fascinovala ho skôr symfonická muzika, potom bol inžinierom, elektrotechnikom, 25 rokov pracoval vo výskume počítačov a od 55. bol aj členom Vysokoškolského umeleckého súboru. V tom štúdiu hry na klavír pokračoval súkromne na Pražskom konzervatóriu, v mladosti hrával závodne tenis, no a prišlo potom k spolupráci so skupinou Spiritual Quintet, najskôr Quartet, lebo v roku 1962 zakladal Dušan Vančura v rámci vojenského umeleckého súboru vokálnu skupinu Antiquartet, ktorá bola študentskou recesiou na vznikajúci spirituál, ktorý sa neskôr teda zmenil na Spiritual Quintet a ďalšími členmi tým bol iba podporený a tento antikvartet fungoval do 64 keď hostovali v Spiritual Quintete dvaja členovia Dušan Bančura a Oldřich Ortinský no a tým stálym členom Spirituálu sa potom stal v 69. kde pôsobil v podstate až do svojho definitívneho odchodu 16. apríla 2020 mal nejaký zápal v ústnych dutinách kvôli e, pandémii sa ale k lekárovi napokon nedostavila tento zápal, keď sa rozšíril, tak to žiaľ viedlo k zlyhaniu celého organizmu. Takže môžeme spomínať a budeme určite aj na iné nahrávky. V prípade ale dnešných udalostí tam nám figurujú ešte iné záležitosti, hlavne teda spomínané udelovanie Nobelových cien, ktoré poprvýkrát e, v tento deň odovzdávali v roku 1901. Konkrétne Ehm, boli odmenení z takých významnejších Jean-Henri Dinan, ktorý dostal cenu za mier ako spoluzakladateľ Červeného kríža, alebo Wilhelm Konrad Röntgen za fyziku. Tých cien neskôr objavilo viac, s niektorými sa dá polemizovať, ale keď chcete mať niečo ideálnejšie, asi je najlepšie si rozbehnúť vlastnú verziu, odovzdávania nejakých záslužných cien, ale aj na tie sa bude pozerať každý inak. Do prevádzky v roku 1902 10. decembra uviedli prvú asuánsku priehradu na Níle v Egypte. Na stavbe vtedy pracovalo 11 tisíc robotníkov, či boli všetci aj pri oslavách. To už sa v správe neuvádza. Filipovi Lenardovi, rodákovi z dnešnej Bratislavy, v roku 1905 udelili cenu Nobelovu za fyziku, ako vedec vynikal, ale ľudský sa údajne skompromitoval svojimi e, útokmi, takzvanými antisemickými. Pracoval tiež na programe tzv. čistej nemeckej fyziky. Jeden z prvých zákonov mladého Československa v roku 1918 zakazoval užívanie šľachtických titulov. Britský kráľ Edward VIII v roku 1936 oznámil svoju abdigáciu na tento post. Rozhodol sa preto, lebo chcel mať po svojom boku svoju vyvolenú Wallis Simpsonovú a to sa nedalo zlúčiť dohromady s týmto postavením. A ešte z prvej polovičky 20. storočia je aj dnes už spomínané valné zhromaždenie OSN z roku 1948, ktoré prijalo tú Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, takže sa udalosť pripomína ako Medzinárodný deň ľudských práv vyhlásený pred tými 75 rokmi. Do 70 rokov nahliadneme trošku neskôr, poďme za ďalším pánom, ktorého narodeninový čas sa v tomto období pripomína. 11. december rok 1961 stalo sa v Prahe. Svetlo sveta uzrel Honza Kalousek, stal sa neskôr spevákom, skladateľom, gitaristom, skúšal to aj v politike, ale v muzike sa dá sa povedať, že zviditeľnil takým príjemnejším spôsobom, aj keď nemôžno upierať ani nejaké príjemné mm, snaženie sa, pozitívne snaženie sa v tej inej oblasti. S Ivanom Hlasom svojho času spolu zakladal kapelu Navi Papája ešte v roku 1980 a prešiel si ešte všeličím, než napríklad ponúkol aj album s názvom Album s veľkým A, to sa písalo rok 1998. No a záverečnou pesničkou bola práve tá, ktorú si my z tohto projektu pripomenieme, ona je ešte o rok staršia ako single bola ponúknutá a aj keď to teda za oknami, aspoň teda tu v Banskej Bystrici nie je až také biele, tak biely kraj nám bude tiež mať možnosť byť pripomenutý. Polární zás očích tvých havraní blůz ve větvích novým větrem voní mráz na okna kreslí zimostrás jak dlouhá romantika zimná zo strany Honzu Kalouska, ktorý sa rozhodol aj pre emigráciu do Kanady v 83. a tam vyštudoval aj vysokú hudobnú na univerzite v Montreali. Spolupracoval na niekoľkých projektoch. Začal ako gitarista v jednej z montrealských kapiel, ktorá mala stály angažmán v nočnom klube. No a potom zamieril aj do Európy a vrátil sa domov. Ten návrat po 89. chodil hrať študentom mm, do univerzít a čoskoro začal spolupracovať so skupinou ZO, s ktorou natočil tiež výrazný to titul Čas sluhu z rovnomenného filmového titulu no a pesnička tá sa teda hodila Irene Pavláskovej v hlavnej úlohe Ivana Chilková, Karel Roden v 93. potom kapelu opustil a vydal sa na solovú dráhu a hneď titulná pesnička prvej profilovky Řeka v plamenech zaujala rovnako. No a toto už bolo z toho spomínaného albumu s veľkým A, čiže Bílý kraj, ktorý nám takýmto spôsobom aspoň v pesničke má možnosť e, spríjemňovať aktuálnu situáciu, čo sa týka druhej polovičky 20. storočia, ktorú už teda aj Honza Kalousek mohol evidovať, aj keď ešte v roku 1970 zrejme nad podobnými udalosťami veľmi nepremýšľal, mal 9. Ústredný výbor komunistickej strany Československa vtedy prijal dokument, tzv. poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti. Bolo to po 13. zjazde. Tento dokument sa stal základom pre tzv. normalizáciu po potlačení Pražskej jary. normalizácia nebola až taká brutálna ako 50. roky 20. storočia, ale znamenala tiež pre mnohých ľudí obmedzovanie slobody alebo pôsobenie vo verejnom živote. A ono je to v podstate aj dnes niečo na tento spôsob. V roku 1979, keď sa vrátime k Nobelovým cenám, tak tu zamier si prevzala matka Teresa, rádová sestra, zakladateľka reholného rádu kongregácia misionárok lásky, ktorá sa venovala hlavne najchudobnejším obyvateľom Indie. Sovietskí kozmonauti Anatolí Berezovoj a Valentín Lebedev sa v roku 1982 10. decembra vrátili naspäť na Zem z kozmickej stanice Salyut 7 po svojho času rekordných 211 dňoch, ktoré strávili vo vesmíre. Opäť eh, Nobelová cena za mier rok 1983, vtedy za ju dostal Lech Walesa, inak o rok neskôr za literatúru bola udelená aj Jaroslavovi Seifertovi. Mám pocit, že jeho dcéra to vtedy preberala, lebo na tom nebol nejak zdravotne dobre. Rok 1988 Škroupovo námestí v Prahe tam sa uskutočnila prvá oficiálne povolená manifestácia opozičných zoskupení v období normalizácie no a v 89. bola vymenovaná nová federálna vláda tzv. vláda národného porozumenia na čele s Marianom Čalfom poprvýkrát od roku 1948, čiže po 50, 40 rokoch, tak 41 rokov trvalo. V nej mala komunistická strana menšinové zastúpenie no a po vymenovaní vlády oznámil vtedajší prezident eh, Gustav Husák svoju rezignáciu na túto funkciu ešte 90. roky. V 96. vtedajší prezident Juhoafrickej republiky Nelson Mandela podpísal tzv. postapartejdovú ústavu, dôsledne znegovala všetky neprávosti páchané v časoch apartheidu a obsiahla aj zákonné záruky, aby sa nemohli v budúcnosti opakovať, ale sú momenty, ktoré síce sú na papieri pekne napísané, ale realita nemusí byť vždy zhodná s tým, čo je spôsobmi, týmto spôsobom posunuté na verejnosť. V 98. sa realizoval tzv. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Jugosláviu, keď uznal bosnianského Chorváta Anta Furundžiu, veliteľa polovojenského oddielu vinným zo spáchania vojnových zločinov, lebo nezabránil svojmu podriadenému aby počas vojny v Bosne znásilnil moslimku. No a v roku 1999 Slovenská republika spolu s ďalšími kandidátskymi krajinami dostala na Helsinskom samite Európskej únie pozvánku na začatie rokovaní o vstupe do Európskej únie. No a tak sme tam vstúpili a sme tu ako v raji. No a pomaly nám naozaj zostane už len ten list, ktorý Adam zvykol údajne nosiť, no ale neviem, vtedy ešte až tak veľmi to nemuseli riešiť. No, to by bolo opäť niečo z dnešného kalendára. Ešte by sme tam mohli nájsť o pár udalostí z tých najčerstvejších ročníkov. K tomu si ešte priestor nájdeme. Teraz poďme spomínať na Barbaru Haščákovú. Opäť po roku sa priblížil dátum ktorý bol jej narodeninovým 11. december rok 1979 sa písal, keď v Košiciach uzrela svetlo tohto sveta že to nakoniec bude trvať 43 rokov to samozrejme na začiatku nikdy nemáte možnosť presne určiť a čo nám tu po nej zostalo a na čo sa určite oplatí spomínať, tak to je napríklad aj jej prvá solová profilovka, z roku 1997 a práve tej sa piatimi pesničkami budeme venovať. In this time I won't cry for a happiness In these rhymes Hidden voice of your tenderness Špičáková v prvej dnešnej nahrávke. Rodáčka zo spomínaných Košíc prišla do rodiny výtvarníka a od malička sa spevu venovala, od tých 6 rokov učila hrať na klavír. Február 94 bol dosť dôležitý, pretože prišla naspievať vokály do pesničky Pár bielých rúží skupiny Maduár. No a oni ten hlasový talent odpozorovali, ponúkli naspievať ďalšiu skladbičku, ktorá bola pôvodne pánskou záležitosťou, ale od momentu, keď sa zhostila tej hlavnej pozície interpretky piesne Aniel, tak už v podstate si to ako mužskú pesničku mnohí ani predstaviť nedokázali. A došlo aj na anglicky naspievané tituly I Feel Good a Do It. Neskôr z kapely odišla s Erikom Arestom a založili si vlastný projekt e, s názvom MC Riga Barbara, ale ani toto ešte nebola konečná fáza jej ponuky hudobnej, pretože začala pracovať aj na, tak povediac, samostatných záležitostiach a mala k tomu aj celkom zaujímavý tým ľudí, ktorý sa okolo nej v tom 97. roku vytvoril, v auguste sa točilo a e, vznikli nahrávky, kde sa pozícii muzikantov objavili okrem iných aj osoby, s ktorými môže byť, že by bol dnes trošku problém, čiže Henry Todd, Oscar Roža, na bicie si zahral aj Martin Valihora, niečo má na svojom konte aj Peter Nať a našli sa pesničky, ktoré poslucháčsky zaujali, tak ako napríklad aj tzv. dueto s reperom menom Depp, Ty si slnko, ja som dášť. touto tak povediac umeleckou prezývkou Dep by mal byť ukrytý Adam Svatoš, tiež ročník 1979, známy svojim pôsobením v kapele Chaos, ktorá slávila v tých 90. -tých rokoch celkom slušný úspech na hudobnej scéne, ale pre nás dôležitejšia predsa len Barbara Haščáková, ktorá po jednotke ešte dala dohromady niečo aj s Erikom Arestom a aj ocenenie Slávik za rok 98 e, sa dostal do popredia. V oktobri 99 už potom ponúkla druhý album s názvom Veržeja a krátko po vydaní tohto titulu odišla do Spojených štátov, kde potom vydala dva albumy. Na Slovensku vyšiel len jeden Me and My Music a od roku 2000 žila a pôsobila v Spojených štátoch, kde bola vydatá za potomka československých imigrantov. Na tej slovenskej hudobnej scéne už nebola taká aktívna výnimku, môže tvoriť možno rok 2014, keď s Mirom Jarošom naspievala titul Nepozerám. Existuje aj klipový dôkaz. My sa dnes ale točíme okolo albumovej jednotky a čo sa týka pesničky, tej nasledujúcej, Los Rajos de la Luna, tak tam možno povytiahnuť ako takú výraznejšiu postavu pod touto pesničkou podpísanú ako v pozícii aranžera práve Henryho Tóta, ktorý ako skvelý gitarista mal možnosť spolupracovať samozrejme aj pri vzniku ďalších nahrávok. A táto je predsa len z trošku iného súdka, než sme pri Henrym Tótovi zvyknutí. Taká tanečnejšia záležitosť. Rajos de la Luna, tretia pesnička, tej predposlednej sa prekliesnime cez e, históriu tandemu MC Riga a Barbara, čo fungovalo od toho 95. roku, od marca, už teda 30 ročia uplynuli, keď e, sa rozdelili a oddelili od kapely Maduar, Riga Resta a Barbara Haščáková. V tom istom roku podpísali aj e, zmluvu s firmou Polygram na vydanie troch albumov do roku 1997, prvý spoločný single I'm Free, za ktorým nasledovala skladba You Can Stop a album s rovnakým názvom, tak toto sa stalo hudobnou senzáciou a to nie len na Slovensku, ale aj doslova v celej Európe, pretože s tým bojovali aj v Nemecku, Belgicku, Fínsku, vo Švajčiarsku a v tom istom roku usporiadali aj turné po Európe. V 97. zaznamenali veľmi slušný úspech v Japonsku, natočili aj videoklipy pre ďalšie pesničky typu, typu Summer Nights 95, Keď príde láska, Save the Jungle, bol tam aj Aniel 2, Dancing Queen a pesnička Sen. Kvôli nezhodám sa potom všetko skončilo v decembri 1998. Spolupráca upadla a každý sa začal venovať svojim solovým projektom, ale ešte sa dali dohromady aj v roku 2010, keď vyšlo CD pod týmto názvom Letopočtu. Obsahovalo 14 nahrávok, 7 na novo nahratých výrazných titulov a 5 nových, plus nejaké tie remixy. Toto obdobie samozrejme dnes nebudeme riešiť, čo sa týka zvukovej podoby. Zostávame naďalej pri albumovej jednotke a predposlednou skladbou je ďalší pokus e, o spoluprácu s Petrom Naďom a veľmi úspešný Srdce, kotva, kríž. Petrovi Naďovi sa toho do textov podarilo nadčasového vložiť naozaj dosť. Aj v tomto by sme našli veci, nad ktorými je dobré sa občas pozastaviť. Niekde možno hore sa všetko zrátava, či vieš verne ľúbiť, či brať, či rozdávať. Je to nekonečné, tá láska nie je film, srdce kotva kríž. Spomínali sme na Barbaru Haščákovú, už dva roky medzi nami nie je a zajtra 11. decembra to bude o pripomenutí si 46. výročia narodenia a spomínali sme cez pesničky z albumovej jednotky, kde sa objavila aj nahrávka s názvom To, čo je vzácne. A to bude bodka za tým našim dnešným spomínaním. A treba dodať k tomu ešte jedno slovíčko. Nezabúdame. povedané nezabúdame, spomíname a netýka sa to len Barbary Haščákovej, už tých príležitostí máme stále viac a viac na mnohých interpretov, Niektorí našťastie sú stále ešte medzi nami a dokonca aj narodeninoví oslávenci a jedného z nich mám teraz na telefónnej linke. A pekný deň želám do Bratislavy Joškovi Cilerovi, ak sa počujeme. Ďakujem pekne, počujeme sa a pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Vysielača, pardon. Tak, Joško, vysielača. Joško je známy ako súčasť skupiny Lojzo, tí, ktorí si ho ešte stále nedokážu vybaviť, tak on hrá na husle a spieva tým operným štýlom a vydržalo mu to od roku 1982, keď kapela sa dala oficiálne dohromady až po súčasnosť a stále máš z toho dobrý pocit, predpokladám. Áno, chvála Bohu, hlas ešte slúži, takže je to v poriadku. <laughs> No, v prvom rade ti ale gratulujem dnešným narodeninám a ak sa dá povedať, že aký darček napríklad nezabudnutelný si, to je jedno v ktorom období dostal, tak skúsme niečo na túto tému. Je tam nejaký netradičný? Netradičný darček, no dá sa povedať, že vlastne táto e, knižka, ktorú, e, ktorú Marek Kochanský spravil, teda dal spraviť a napísal o svojom otcovi a aj o kapele Lojzo, takže vlastne toto je skôr taký darček netradičný pre mňa. Áno, už tento počítaš ako na, taký najnetradičnejší. Áno, zatiaľ som nič netradične, že ho nedostal. Ehm, ja si vybavujem, ako si e, svojho času robili v dobrom slova zmysle naprieky chlapci z Elánu, že si darovali tiež také netradičné darčeky, aj niekedy celkom veľkého rozmeru. Ty mi to môžeš potvrdiť, lebo k nim máte stále blízko ako kapela, že jeden z nich napríklad dostal pekne vymalovaný e, kontajner, mám pocit, že na zeleno bol, a nemohol sa zbaviť tohto darčeka, lebo bol e, venovaný a tak ho musel niekde uskladniť. Neviem, či si zaznamenal takéto darčeky. No, my sme dostali skôr ako kapela takéto všelijaké darčeky, <laughs> ktoré boli ako také zaujímavé hej, v rámci ako našich narodenín. To bolo napríklad e, kapota z, z auta, ale zabitá, zabitý krompáč hej, a takéto takéto hovadiny teda. Samozrejme, dostali sme aj tabulku na auto, že B, B, BL OIZO 3, 4, 3, 30, to bolo akože uh, bratislavské Loizo uh, e, 30 ako 30. narodeninám, no a všetko možné, prípadne stromček uh, so všelijakými flaštičkami a to zase od Dryšlakovcov, no takže hovadín sme podostávali dosť. <laughs> No a toto je tvoj narodeninový deň. Berieš ho nejak extra? Máš aj nejaký rituál? Alebo je to taký bežný deň? No pre mňa je to bežný deň, ale dneska samozrejme máme stretnutie starí páni na trhovisku, mm -hmm. ako každú, každú stredu, takže uvidím, či ma tam nejak neprekvapia moji kamaráti. No to je tiež Môže jeden z takých rituálov, mám pocit, že si takto dopriavate a je fajn sa stretávať s priateľmi, ktorí aj po rokoch a napriek situácii, aká je okolo nás, zostávajú stále priateľmi, ktorí si môžu povedať čokoľvek a to priateľstvo to nenaruší. Áno, presne tak. A druhá vec je to, že naozaj to je partia, ktorá stojí za to. Či už sú to nejak doktor, alebo je to nejaký bývalý poslanec a tak ďalej, ale väčšinou všetci robíme do kultúry. Mm -hmm. No, blížia sa nám aj Vianoce, čo samozrejme v tomto tvojom narodinovom čase ani neprekvapuje. Ako si ich vnímal v detstve a ako sa na veci okolo Vianoc pozeráš napríklad dnes? Ja vždycky som od malička miloval Vianoce a milujem ich dodnes, chvala pánu Bohu, že teda Vianoce sú a že mi ich nikto nechce zobrať. <laughs> Takže mám z toho veľkú radosť. Nemusia byť nejaké veľké darčeky, ale hlavne, že sa stretneme s rodinou a že sme všetci spolu. V mm. poslednom čase už trávim aj Vianoce na chalupe v Štiavnici, teda v Banskej Štiavnici. Uh mhm. -huh. A je to, je to nádhera, že obidve céry aj s núča, núčencami sú tam, takže to je na nezaplatenie. No, kapela Lojzo je spojená aj s pesničkou vianočného charakteru. Každý deň budú vraj Vianoce. Aj keď teda podklady mám pocit, že točil Ferko Griglák predovšetkým s kapelou, že? Každý deň budú vraj Vianoce. Áno, točil to Griglák a tam sme len, pifo, uh, len trošku sme tam ako No Meky Šbírka, bol, bol s Marošom Kochanským hlavným interpretom, čo sa týka spievania a vás bolo vidieť vo videoklipe predovšetkým. Áno, áno, áno. áno. No, ale ty máš, aj, ty máš aj svoju vianočnú pesničku, ktorú ste dali dohromady s Petrom Valom, ktorý otextoval áno. Vianočné áno. mori. <laughs> A to už tiež teda je skladba, ktorá má 9 rokov, ak sa nemýlim. Áno, už, už je, tiež už má svoju bradu. <laughs> dlhú radu. Áno, je to skladba a som rád, jak sme to nahrávali, tak e, že si chlapci, s ktorými sme to, som to robil, všimli aj humor ako v podaní hudby. <laughs> že vlastne je to spojená pesnička z niekoľkých vianočných pesničiek, ale mm. je tam aj taký hudobný, hudobný by som povedal, šplech a to je ten úvod, tá úvodná melódia. Takže tá Vianočná samozrejme nie je, ale je tam zapracovaná do tejto pesničky. No, ja ju mám pripravenú, čo keby sme si ju teraz pripomenuli? No, nech sa páči. Vianoce, Vianoce, tie sviatky lásky prinesú smevy, ale aj vrázky darčeky z reklamy, pod nimi dary. Musíš domov priniesť aspoň dar balík. Pre deti mobily, plišové gorily, i lísky na metro, štýlové je retro. Všade sú akcie, vianočné časy, stresový maratón za kúskom krásy. Vymeďme obchodák, utečme z práce, Juro má za euro, Mara má viacej. Pod našou jedličkou rovnosť byť musí, ako v Amerike, tak matke Rusy. Každý z nás by chcel mať mudrcov kameň, ak sú dva rovnaké, bude nám Všetci sa spýtujú, kde na to chodím. V byte mám 18 rovnakých hodín. Vianočné akcie, vianočné mori, pri nich sa zmeníme na choré dvory. Vianočné akcie, vianočné menu, rozvadia rodinu a už ženu. Stará mama kapusnicu už vo dverách vetrí, preventívne protestuje, že jej robí vetrí. Naša mama v sebe zlobu celoročnú dusí, keď vysmáža pre nás kapra, ktorý sa jej hnusí. Kedo Martin v lavore zmekčuje si otlaky, na vianočnej tabuli nesmú chýbať kupáty. Sestra Saška križuje sa vrčí ako doka. Mak v kupákoch to je predsa nebezpečná droga. Vianočné akcie, vianočné mori, pri nich sa zmeníme na koretory. Vianočné akcie, vianočné menu, rozvadia rodinu a ušlú ženu. Vnúčik Pedro vreta štedro do koláča dieru, za nami sú sviatky lásky, kšeftovania mieru. zoliatko uplakané pred dverami fňuka, obchodníci, rúžolíci majú plné brucha. Vianočné akcie, vianočné mori, pri nich sa zmeníme na chore tvory Vianočné akcie, vianočné menu rozladia rodinu a už tú ženu. Už sa sviatky pominuli, nastáva rok dlhý. Počas neho posplácame za darčeky dlhý. La, la, Vianočné mori. Za speváckým mikrofónom dnešný narodeninový oslávenec Joško Ciller, ktorého by som mal mať stále ešte na telefóne. Halo, halo. Áno, ešte stále som tu. No, poďme si túto pesničku trošku rozobrať na drobné. Ty si sa stal autorom hudby, hlavným interpretom, textárom Peter Valo. E, lámal ťa dlho na takúto skladbu? Nerozumel som. No, že či ťa dlho prehováral, aby si pesničku takéhoto typu naspieval a zhudobnil? Nie, nie, nemusel ma prehovárať. My sme, to bolo vlastne taká spoločná, dá sa povedať, e, e, spoločný projekt. Ja som povedal, že mám za, ako chuť urobiť niečo z vianočných pesničiek, Mm -hmm. že poskladať niektoré vianočné pesničky, že či by na to nespravil text. Tak on jednoducho spravil text, no a potom začala vlastne tá tortúra, že nájsť nejaké vianočné pesničky, ktoré by sa na to hodili. No a nakoniec, e, keďže ten úvod to ani nie je Vianočná pesnička, to sú viac menej fašiangy, <laughs> tak to tam ešte nas, nastrčil do toho aj fašiangovú vec, takže ale niečo to točili, sa rehotali, že ešte aj fašiani <laughs> som dal do Vianočný. <laughs> Takže že videli v tom eh, aj hudobný humor. <laughs> No a zámer natočiť to v štýle skupiny Lois, lebo mám pocit, že by sa to v pohode hodilo aj do tohto repertoáru, bol jasný od začiatku, alebo si to chcel aj trošku oddeliť? No, nechcel som akože nič oddelovať, ale eh, dostal som takúto ponuku, že urobiť to ako zvlášť, ako solo, uh mhm. -huh. solo pesničku a vyslovene e, netlačiť to do kapely Loizo. Takže e, preto sme to aj nahrávali v Banskej Bystrici v štúdiu. Takže tu, na strednom Slovensku sa Áno, točilo. u vás. A u vás, predpokladám, že v lete, lebo zvyčajne sa vianočné pesničky točia, keď je vonku plus 25. Presne tak, presne tak. Áno, bolo to v lete, dokonca som aj zablúdil, takže keď som sa ponáhľal to ísť natáčať tomu človekovi, takže som si musel stopnúť policajtov, ktorí mi skoro dali pokutu, že som bola, kde vošiel, kde som nemal tam v Bystrici, mhm. no ale povedal som im, že kam sa potrebujem dostať, mne akurát navigácia prestala fungovať, lebo telefon sa mi samozrejme E, začal aktualizovať ešte deň predtým a zabudol som to všetko ako zaktualizovať aj tieto veci, ako túto navigáciu. No tak ma pekne odviedli tam, okolo tých, e, čo tam máte tú basu, tak okolo tej basy sme išli a <laughs> tak, no. takže, takže krásne ma tam doviedli. No. No, s policajným, no, s policajným doprovodom si išiel áno. do štúdia presne tak, s policajným doprovodom. No, bolo to, bola to sranda, <laughs> čo nám to robil, čo, čo, nás, čo to čo nás točil, tak ten vyšiel von úplne hotový, že policajti, že čo tam robia policajti, ako videl, že ja som tam zaparkoval a policajti mi zamávali, odišli, <laughs> tak úplne hotový, že pekne s policajným doprovodom som došiel do štúdia. No <laughs> ako túto pesničku zhodnotili zvyšní členovia kapely? No, ja som im ani nepredstavil, poviem pravdu, ale... Hm podaktori, podaktori ano, majú k tomu celkom kladný vzťah. Hm, takže sa nestala nejakou súčasťou nie, koncertov. Nie, nie, nie, nie. Je nie, to len nestalo. taká solovka. Je to solovka, tak ako všetky ostatné viac menej pesničky, teda okrem okrem medveďov, Medvedej revolúcii. Medvedia revolúcia, to je tiež jedna z tých, ktoré si točil s textom Petra Vala, lebo ešte mi tu vyskakuje áno. Vínska napríklad, to je taká tretia áno. spolupráca. Áno, áno, áno. Existuje aj niečo ďalšie, alebo Existuje veľa pesničiek, ale ešte ich nemáme nahraté, takže hm. hm zatiaľ robíme taký projekt, že pripravujeme tieto pesničky a uvidíme, že najprv ich chceme predstaviť verejnosti, no a potom, ak bude nejaký sponzor, tak sa nám možno podarí ich aj nahrať. Áno, ja som zachytil spoluprácu napríklad s Tomášom Kuťkom, to je bývalý slovenský hádzanár a hádzanársky tréner a vy sa teraz a... takto nejako dávate dohromady spevácky. Áno, áno, áno, on e, je tenorista, takže mi pomáha s e, tými výškami, tam e, som veľmi rád, že teda spolu so mnou spieva niektoré, niektoré pasáže. Áno. No, takže tam, no, hovorím, to by mali byť Starý Bronson s kaplanom na Salaši Slanina, to je vlastne <laughs> tá Vinska. Áno. No, je to taká, je to taká, však No, treba si to potom vypočuť. Jedna veľmoc, no to je o z, tých našich novinároch, takže asi tak. Mm -hmm. A skúšime, o čom to je balada o dvorte, to je spomienka na minulosť. Napríklad druhá kráľovorská, to je o, o tých, čo nám vládnu. Áno. <laughs> No ja som Tomáša Kuťku zachytil z počiatku v takých šanzónových, v pesničkách, skladbách, ktoré ponúkal a naozaj prekvapil tým svojim prejavom. Ako sa ty na neho pozeráš ako na speváka? Nie je škoda, že sa tomu oficiálne nevenoval už aj skôr? Myslím, že je škoda, že sa tomu nevedlo skôr, lebo hlas má perfektný. Ja som bol veľmi milo prekvapený, keď e, začal spievať, keď si to odspieval, takže som bol, hovorím, nepoznal som ho mm. takto, ako speváka, ale hovorím, milo, veľmi milo ma prekvapil. No ale prekvapením môže byť pre prípadných priaznivcov skupiny Loizo aj to, čo sa aktuálne začína objavovať na pultoch e, kníh kupectiev, pretože, a ja som do momentu, než sme si e, zavolali, myslel, že ide o dve knižky, ale ona je to vlastne jedna knižka o dvoch príbehoch. Áno, presne tak. Keď chcem čítať e, knižku o Marošovi, tak ju čítam z jednej strany a keď chcem čítať e, o skupine Lojzo, tak to musím otočiť hore nohami. A dá sa to vôbec oddeliť od seba? Lebo keď si človek povie Maroš Kochánsky, tak zápätí mu napadne Lojzo. No práve preto, že sa to nedá oddeliť od seba, mhm. <laughs> tak vlastne táto knižka vznikla takým spôsobom, že neoddeliteľná súčasť. Áno. No, my sme si v júni pripomenuli jeho nedožitú 70 ako si ju pripomenula kapela. No, pripomenuli sme si to vlastne hlavne teraz na centrálnom trhovisku, teda bývalom, teraz uh, už sa to volá trhovisko Miletičová, kde sme vlastne pokrstili túto knižku a spomenuli sme si aj na Moroša. Mm. Takže No. Asi takým spôsobom. Vždycky samozrejme, keď e, výročie Maroša Kochanského, tak si dáme vedieť cez WhatsApp a každý si nalej nejak zaštamprlík, prípadne zapolárik vinka, takže asi takýmto spôsobom. No, na budúci rok uplynie aj 40, 20 rokov od jeho odchodu, čo bude zase ďalší dôvod na nejakú výraznejšiu spomienku. Je niečo v pláne? Zatiaľ, zatiaľ sme ešte nad, nad ničím neuvažovali, ale to vždycky až koncom roka, respektíve začiatkom ďalšieho roka si robíme plány na ten ďalší rok, jak čo plánujeme robiť a tak. Mm -hmm. No keď sa k tej knižke ešte vrátime, tak asi najviac práce na nej eh, mal možnosť podniknúť syn Marek, Áno. predpokladám. Je to, je to Mareka Kochanského eh, projekt, Všetci sme špekulovali nad tým, že teda bolo by možno už na čase urobiť nejakú knižku aj o Lojzovi, jak sme začínali, jak sme, čo sme ako robili, ak to bolo, čo, kde sa sme boli. Ale nikto sa nemal k tomu, aby to nakoniec dal dokopy, ale Marek sa tomu, nakoniec tomu podujal na toto a urobil dielo, ktoré urobil. Sme veľmi radi, že to spravil on. A sú tam pasáže, ku ktorým si sa dostal aj predtým, než boli zverejnené, že či to takto môže byť, alebo ste už dostali hotovú knížku do ruky? Takto, my sme spolu s tou spisovateľkou Máriou Mikovou debatili na tieto témy, ona si nás nahrávala poctivo, čiže s každým rozprávala čo ako. E, jak, jak si spomína na Maroša a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka, každý si pospomínal na tie začiatky, mm. na to, jak sme sa dali dokopy, dve skupiny, dve kapely, čiže to bolo pôvodné Loizo a náš Slovlik Boys. No a oni doniesli, dá sa povedať, hudbu a my sme doniesli zase oblečenie. <laughs> Tepláky legendárne, áno? a legendárne tepláky. No. A to je... ja, som, ja totiž, moja, moja, moja averzia k teplákom vznikla kvôli tomu, že rád som chodil niekde na návštevu, keď som prišiel ohlásený na návštevu a niekto ma privítal v teplákoch, tak som mal stopu sa otočiť na opeku a odísť, hej, lebo som neznášal tepláky, oni tepláky patria na športoviska a nie do, do domácnosti. No a a tak som súhlasil s tým, že budú tepláky na javisku, aby každý videl, aké je to negustiozne, <laughs> tie tepláky. No a nakoniec sa z toho stal hit a všetci poďme do teplákov, ešte naviac. <laughs> No, no to dodnes e, púta pozornosť, hlavne v období, keď organizujete tie teplákové bály. Áno. A, a tie sa stali vyhľadávaným tiež priestorom, kde sa mohli stretnúť ľudia s rovnakým zmyslom pre humor, aký máte vy v kapele. Áno, áno. Čiže tam eh, ľudia boli radi, keď prišli v teplákoch, že konečne môžu si ako v, eh, v teplákoch odpočinúť, zabaviť sa, všetko v pohode. Dokonca jeden nám hovoril, že aké to fantastické, že nemusím sa, keď som unavený, môžem si sadnúť aj na schody a nikto, <laughs> nemusím sa obávať, že si on, že si zastením oblek. No a keď niekto prišiel v obleku, na, kedy naši teplákové báli, akože teda bál, tak prišiel v obleku, no veľmi rýchlo utekal naspäť sa prezviesť domov <laughs> do teplákov, lebo tam boli ako e, biela vrana medzi vranami. <laughs> Takže asi tak. No vydavateľstvo Opus z času na čas sa venuje aj nejakým reedíciám vašich 5 albumov s Marianom natočených, e, vyšlo už niekoľkokrát, naposledy to bola výberovka My nie sme Taliani pred tromi rokmi a tým, ktorí patria medzi vašich dlhoročných fanúšikov, stále ešte chýbajú niektoré pesničky, napríklad legendárny klobáskový inžinieri alebo Pišpekyho Tatraplán. Mám pocit, že toto oficiálne nikdy nevyšlo. Nie, nie, tieto pesničky žiaľbou nevyšli, ale e, sú na webe. Sú na webe, urobila ich aj televízia, takže e, e v televíznom podaní, ako ich natočila teda, mm -hmm. ako video, takže sú na webe tieto pesničky. Ale oficiálne sa nechystá nejaké vydanie? Oficiálne zatiaľ sa nechystá žiadne vydanie týchto pesničiek. Ešte sme vôbec na túto tému ani nerozmýšľali, že či ich dáme. Niektoré pesničky vyšli mm -hmm. na našej poslednej, teda na našom poslednom CDčku a tam vyšli nejak, to bolo toto CDčko tak rozdelené na tri časti, že tie, ktoré nevyšli ešte, boli tam nahodené, e, tie, ktoré ako e, sme už ako v novom zložení hráme a niektoré ako staré oprášené, takže takže asi tak. No ono by to možno bolo vhodné pri nejakej príležitosti tiež posunúť smerom k poslucháčom. Dokonca aj Anča si drahá ako Volvo mala aj svoju štúdiovú verziu, nie iba tú legendárnu z prvej profilovky, čo ste točili naživo v Pezinku. Áno, Anča si drahá ako Volvo dokonca tu, tu sme si zahrali v Trnave a tam sa vlastne narodila, lebo pôvodne sme never, neverili tomu, že by Anča si drahá ako Volvo mohla sa stať hitom. No a Trnavčania z nej spravili hit, oni úplne šaleli, tlieskali a bavili sa a hovorím tak, jediný Bratislav, jediných Bratislavčanov, čo Trnavčania mali radi, sme boli asi hádam len my. Na no svoju verziu, takú ešte, než ste sa spojili so, so skupinou Elán, mala aj pesnička Že mi je ľúto, s ktorou ste sa pokúšali dobiť bratislavskú líru a ona bola najskôr hraná iba kapelou Lojzo. Takáto verzia existuje? Táto, táto verzia neexistuje. My sme ju len hrali a Jožo Ráš ju chcel silou mocou len pre seba. <laughs> No. A keď sme boli ako v Moskve, tak fur chcel, že aby sme mu ju dali, tak Maroš povedal, nie, keď chceš, tak môžeme ju urobiť ako spolupráci. No takže sú tam aj husle, sú, je tam aj harmonika, na úvod aj na záver, takže no len on ľúbi, všetko si dáva trošku vyššie, tak je to o tón vyššie, <laughs> aby, aby sa mu ako lepšie spievalo v tých výškach, no tak, tak ja som musel na tých úsliach si to prerobiť o to on vyššie. No ale, no, ale tak vieš, ako úslisti to majú jednoduché. Tam začnú hrať vyššie, stačí, že majú sluch. no vy ste s Elánom prepojení cez tri pesničky, aspoň teda Marian Kochanský, lebo pesnička Nevesta v piatom mesiaci, ktorá sa objavila na albume Nebezpečný náklad, to bola v podstate len Marianom naspievaná pasáž Áno. piesne. A tú druhú, ktorú ste potom zaradili na album, tuším, Ticho po plešine, to bolo Hurá na paprike. Áno. Hurá na paprike, to je Joža Štalmaška e, hudba, No a Elánom sa tiež ľúbila, takže sme ju tiež nahodili. A čo sa týka tej pesničky, čo Maru spieval pre Elán, tak som mu vyčítal jednu vec, že tak krásne, jak zaspieval túto pesničku pre Elánistov, že prečo Kurňa nespieva takto pekne aj v našich pesničkách. <laughs> No, ale on sa pokúšal aj o nejaké samostatné single, spieval aj s inou kapelou rokovo, rokovo ladenou a mám pocit, že s Ferkom Griglákom to nejako dávali dohromady, ak sa nemýlim teda, aj v angličtine dokonca v tom čase. Áno, v angličtine spieval tiež jednu krásnu pesničku, e, tá je e, na hudobných snoch, mm -hmm. čo máme ako také videoklipy a celý film, ktorý ako v Bulharsku získal tiež ocenenie No a tam práve spieva túto sklenené srdcia, myslím, že to v preklade sa to volá. Uh mhm. -huh. A text mu na to napísala z okolností Joža každá manželka. Áno. A zase Jožo Ráž bol najlepší na svoju manželku, že taký krásny text jemu nenapíše. <laughs> Takže asi Joj. tak. No, ale ty si tiež sa stal autorom, keď už sa teda dostaneme aj k tvojej tvorbe, ktoré pesničky v repertoári skupiny Loizo sa objavili, tak to bola skladba Vypni tú pílu, napríklad, potom Aha. Ťahavý Janko. Mne najbližšia je skladba Naruby, kde ste ano. mali spoluprácu aj s nejakým orchestrom. Áno, takže e, tá, ináč tieto, tieto, toto, táto pesnička ruby, tá ma napadla akurát uh, jednej pivárni. Nezabudnem, jak som sledoval jednu čašničku, jak tak hopká. A keď roznášala to pivo, tak tak hopkala a napadla ma práve táto melódia. No, takže... no a to tiež sa objavilo na albume Ticho po plešine. Ale keď a... už teda urobíme nejakú peknú bodku za našim dnešným rozprávaním, tak by to chcelo niečo, čo by nám mohlo byť naliaté do pohárika. Čo takto Vínska? Áno. Ako tá sa rodila, táto pesnička? Vínska. Si ma teraz zaskočil. Chceš kúsok počúvať pesničky? Chceš? Ja ti ju pustím trošku, ak chceš. Áno. jespotá, objatia hodná, vždy odhodná, východná. No čo, už sa vybavilo niečo? <laughs> áno, áno, áno. Ja som to hneď vedel, ale túto výsku už uh, máme prerobenú trošku. Áno. A je to vlastne je to, e, je to presni, e, pesnička z kapela nám na Salaši Slanina. <laughs> Čiže druhý text, ten nám donútil ešte nebohý Oldo Hlaváček, že na túto pesničku by sme mali urobiť takýto nejaký text, no a urobil sa tento text. Ale táto Vínska, no to, bola, to mala byť, eh, aj to, aj to by, aj to, je to vlastne hymna o Vincovej vinnej ceste. Mm -hmm. a, a Vinco lúbil chodiť ako na túto vinnú cestu, čo robia vinári tu na, na Karpatoch od Pezinka až tam hore a lúbil chodiť do týchto všelijakých vinárničiek a okoštovávať to vínko, takže to je viac menej taká oslava jeho, jeho vinnej cesty. No teba dnes čaká cesta zase za priateľmi o chvíľočku. Áno máte to stretnutie, no tak nech to opäť je o stretnutí, na ktoré sa nezabúda, na ktoré sa nadviaže. Ja ti ďakujem pekne, ano. že si si našiel ten čas a trošku sa e, pristavil pri spomienkach. Je niečo, čo by si ľudstvu ako takému chcel odkázať práve v deň svojich narodenín? No, ľudstvo je momentálne trošku zmagorené bolo by dobré, aby sa vrátil naspäť do svojich pôvodných kolají, aby konečne prestalo vymýšľať hlúposti, aby prestalo nejako zbrojiť zbytočne, keď nepotrebujeme žiadne vojny. Vojen už bolo dosť, myslím, na tom svete. Takže aby sme, aby sme zase sa nedostali do nejakého ďalšieho konfliktu, ktorý vlastne nikto z nás normálne rozmýšľajúci nechce. Hmm. A aby, aby sa nám vrátil zmysel pre humor. Aj to. To je, to je to najdôležitejšie, to je zmysel pre humor. <laughs> Ale to je, naj, to, to je to najťažšie, čo môže byť. Lebo keď humorista robí humor, zvyčajne doma býva smutný. Hmm. <laughs> Stáva sa, áno, to je také tradičné, že e, byť doma s humoristom nie je zase až taká sranda. Áno, presne tak. <laughs> takže, takže ono, Smysel, pre humor je dobrá vec, ale <laughs> musí ho robiť niekto, kto, kto to vie robiť, ale zase s tým není dobré, <laughs> není sa ako žiť, takže asi tak. No tak na zdravie, Joško, tou vinskou by sme, si, by sme si štrngli a nech, nech je ten ďalší tvoj nový rok plný hlavne dobrých správ. Ďakujem pekne, tiež prajem veľa poslucháčov, tvojho rádia. A teším sa zase niekedy aj dovidenia, nielen do počutia. Áno, áno, áno, to by už bolo na čase. <laughs> tak ťa pozdravujeme a posielame aj poslednú pesničku. Ďakujem pekne, maj sa krásne. Vinska je objatia hodná, vždy si odhodná, východná. je cesta, naša cesta je najkrajšia zo všetkých nám. Vždycká je láska, ale aj maska, s láskou na sebe zavolá. Vždycká je naša, malokarpacká, tá naša cesta dnešné stretnutie s oslávencom číslo 1, Joškom Cillerom. A aj keď v kalendári samozrejme svietia ešte aj iné mená, z tej českej strany je to napríklad Milan Špalek, 59. narodeniny si pripomína, člen skupiny Kabát, ktorá sa tiež teší aktuálne celkom slušnej pozornosti, ale vo svete by sme našli aj iné príklady. Peter Sarstedt, ten sa narodil v Indii, v Dili v roku 1941 a stal sa spevákom, skladateľom. Tá rodina sa potom v 54. dostavila do Anglicka a v 68. pomunkol prvý e, singlík. Úspešný bol už na sklonku tohto desaťročia ročia Inak e, jeho z najznámejších pesničiek e, v septembri 72 natočil Vašek Neckář pod názvom Kdo vchází do tvých snů má lásko. No a on potom ešte zabodoval s ďalšími nahrávkami, vydal 16 albumov a nejakých tých kompilácií. Jeho životný príbeh sa uzavrel, keď mal 75 v januári roku 2017 a rovesníkom sa mu stal rodák z mesta Kawasaki v Japonsku, spevák Kiyu Sakamoto, e, ktorý bol prvým interpretom z krajiny vychádzajúceho slnka, ktorý sa presadil v Spojených štátoch a bolo to s pesničkou Sukiyaki, ktorá aj u nás mala svoju verziu v niekdajšom Československu, keď s ňou prišiel Pepík Zima. No a na základe tohto hitu Kiyu Sakamoto e, potom e, mal možnosť ponúknuť aj prvú LP platňu ponúknutú v 63. roku. Žiaľ, jeho životný príbeh skončil veľmi zle. Tragicky v auguste pred 40 rokmi, keď bol jedným z desiatich, e, ktorí sa stali obeťami havárie lietadla japonských aerolínií nedaleko Tokia. No, ale teraz predchodíme zase stránku, a našu pozornosť upriamime za ďalším oslávencom zo 14. decembrového dňa. Tento pán sa narodil v Karlových Varoch v roku 1969 a stal sa tiež neprehliadnutelnou postavou na hudobnej scéne, predovšetkým teda v Českej republike, konkrétne Dan Barta. Dnes si posedíme pri albume, e, ktorý pod názvom e, maratonika bol ponúknutý svojho času a tak by sme si to mohli pripomenúť skladbou práve s týmto názvom hneď na začiatku. Thank you. svet, než ten, ktorý tu bol doteraz. E, v prípade Dana Bartu ani veľmi neprekvapí, aj keď bol známy aj z iných projektov a ponúkal pesničky z oblastí, ktoré s týmto určite nemajú nič spoločné, či už je o kapelu Alice alebo Sexy Dancers JAR, potom tento jazzový projekt Illustratosphere, to už je naozaj iná oblasť. V 90. rokoch bol aj súčasťou muzikálov, hlavne Jesus Christ, Superstar alebo Evita, ale zúčastnil sa aj projektu gitaristu Jiřího Urbana a bas-gitaristu Zdenka Kubu z Arakajnu. No a stal sa aj mnohonásobným držiteľom cien Akadémie Českej populárnej hudby v kategórii spevák, respektíve nielen spevák roka, ale aj spevák štvrtstoročia dokonca a v rámci ankety o Slávika tam táto muzika až tak veľmi ne, nemá na rúžiach ustlané, ako sa zvykne hovoriť, ale bol aj bronzovým v roku 2006. Zahral si aj v niekoľkých filmoch, asi najznámejšou zostáva úloha vodníka v titule Kytice z roku 2000. V tomto prípade to bola aj spolupráca s Alžbietou Plívovou, ktorá sa stala známou ako novinárka, manažerka aj tlačová hovorkyňa, ale známym je aj ich vzťah, potvrdený roku 2015 sobášom, takže by to malo byť o manželstve a takto sa to premietlo aj do tvorby pri albume, ale zostaneme aj vďaka tým zvyšným nahrávkám Bartaňan, taká slovná hračka so slovičkom D'Artagnan, keďže ide o eh, Dana Bartu, tak asi neprekvapí, prečo sa tam objavilo na začiatku B a aj táto pesnička dnes bude mať priestor. hodně nezdílný, to umím. Zatmění za úplňkem a dětství k nevyprávění. V zajetí svých souvětí nicméně netrpím. Oh, my love, pořádně nevtipný, to umím. Už klebek za ústrkem, jinožství k politování. V dojetí nad svou závětí nestrpí žádná selhání, tajná znamení dávám ti, že se nemám rád tím vším hodiny jdou dál. Utíkají bimba. A každý trapný okamžik je řadou číslic nám. Osamělost je kůň, samota širá pláň. Já mám spravedlivý ciferník, jak česká Rastaman. Chytrý být mimořádně důvtipný, to umím. Myšlenka za myšlenkou, každá paranoidní. V zaujetí svou pamětí vyhledá pádná srovná tajná znamení. Dávám ti, že se nemám právě rád tím vším. Hodiny jdou dál, utíkají bimba. A každý trapný okamžik je řadou číslic nám. Osamělost je loď, samota oceán luciferní, jak Albín Landa dám. Jako Batman spieva nám dnes e, vyštudovaný rentgenológový e, laborant. Rok pracoval ako pomocná sila na operačných sálach v plzenskej nemocnici, až potom začal profesionálne muzicírovať. No a s kapelou Sexy Dancers točil album v 98., ktorý bol jediným albumom tejto kapely, na ktorom sa podielal aj autorsky. Produkoval to Roman Holý so skupinou Illustratosfér by malo byť na svete 5 projektov a my počúvame ten z roku 2013 pod názvom Maratonika, ale už je tu aj nejaká tá retrospektíva, dvojalbum e, živý z roku 2005 a objavil sa aj na niekoľkých ďalších projektoch, soundtrackoch k filmom, môže byť, že tí snowboardiaci, rafťáci, horem pádem, sú dostatočne známymi aj na Slovensku. Ako host tiež účinkoval na projektoch e, alebo projekte skupiny Monkey Business. Tam by mali byť dva dokonca. Ale aj na albume rómskej kapely Guločar je možné nájsť hlas e, Dana Bartu. V tomto prípade je to jeho domovská formácia a než sa začneme lúčiť, tak poďme za ďalším titulom ktorý tento album obsahuje a je to ten, ktorý je vôbec úvodným na celej profilovke Dokud se niekto dívá. Dokud se niekto dívá. muzike. Amatérsky sa zaoberá tiež fotografovaním tvora zvaného Váška. Aj vystavoval fotografie v galérii a e, to nielen v Prahe, ale aj v Brne a tiež mu vyšla publikácia Vášky Českej republiky. Pracoval na tom 8 rokov a nie sám. Publikácia sa stala knihou roka 2009 o životnom prostredí. Niektoré fotografie boli publikované aj v iných periodikách, no a tiež vznikol prírodovedecký cyklus Češi zachraňují, v ktorom Dan Barta účinkoval v úlohe prírodovedca a sprievodcu a na tú prvú sériu z roku 2018 nadviazala aj druhá pod názvom Krajina Dana Barty. Tá by mala byť čerstvou uvádzanou na obrazovkách verejnoprávnej televízie práve v tomto roku. Nesie si zo sebou všeličo, aj názory, tak ako každý z nás. A v roku 2014 aj z jeho strany prišla reakcia na tzv. anexiu Krymu. No a požadoval vtedy tvrdší postup voči Rusku, aj potrestanie príslušníkov ruskej menšiny v Čechách, ktorí mali ruské občianstvo, konkrétne aby došlo k okamžitému zastaveniu vydávania víz občanom Ruskej federácie a zrušenie možnosti obdržať dvojité občianstvo pre občanov Ruskej federácie už od 1. januára 2015, ďalej zmrazenie kont ruských občanov v Českej republike s cieľom preveriť legálnosť týchto vkladov a zastavenie aj vstupu ruského biznisu a kapitálu do Českej republiky. Pri takýchto vyjadreniach Áno, každý sa máme právo pozrieť na veci aj z tohto uhla pohľadu, ale bolo by dobré, keby sme postupovali podobne aj v prípade iných štátov. A to by sme potom pomaly asi zastavili prístup a, a, a žiadosti e, mnohým krajinám, nielen po tejto stránke. Netreba sa vyhrážať iba na východ, treba sa aj spravodlivo pozerať na tých, ktorí žijú na severe, na juhu a a na západe a podobne. Ale že si ho budeme mať možnosť prepočuť aj vďaka na ďalším nahrávkam, ešte dvom, tak to nič na tom nemení. Nepotrebujeme spájať hrušky s egrešami. Poďme sa pozrieť ešte na tento dnešný dátum. Máme tam tie aktuálne udalosti ani tak veľmi riešiť nepotrebujeme skôr tých, ktorí patria medzi narodeninových oslávencov, aspoň z tohto termínu a môžeme sa pozrieť na v podstate viac 20. storočie. Václav Trégl, to bol český herec, rodák z Bielej pod Bezdezem, ročník 1902, išlo o výrazného herca, ktorý počas svojho života vytvoril veľké množstvo úloh, ale skôr menších, drobných, filmových, ktoré ale zase stvárňoval majstrovský a osobito. Stačí si vybaviť legendárneho Švejka, s Rudolfom Hrušinským, ktorého na chvíľočku zatkli a ten pán, ktorý tam vykrikoval, že je nevinnej, tak to bol práve Václav Trégl, jeho možno posledná úloha, ktorú stvárnil a mám pocit, že naozaj bola poslednou. Zahral si v e, titule Marečku Podejte mi pero otca Jozefa Kemra, ktorý tam hral toho legendárneho plhu, tak jeho rodičia, ktorí prišli z Kojičic u Pel Hřimova, tak práve stvárnil Václav Trégl, jeho ocina. Antonín Novotný to bol československý prezident v rokoch 1957 až 68. Ten sa narodil 10. decembra 1904. Milan Rufus, je tomu 97 rokov od narodenia v závažnej porube, stal sa básnikom, prekladateľom, svojou tvorbou priniesol naozaj výrazný posun do tej slovenskej poézie a básne, tak e, to sa dá sa povedať, že stalo nadčasovým. Zomrel v januári roku 2009 v Bratislave. Karol Schwarzenberg, český politik, zakladajúci člen a bývalý predseda strany TOP 9, potomok šľachtického rodu Schwarzenbergovcov, ten sa narodil v roku 1937, zomrel v novembri pred dvomi rokmi. No a ešte tu máme napríklad Jana Ďuricu, rodáka z Dunajskej stredy, futbalového reprezentanta, ročník 1981, samozrejme už je reprezentácia minulosťou. No a dánsky cyklista Jonas Vingegaard Hansen, ten je ročníkom 1996, takže 29. narodeniny si pripomína víťaz dvoch ročníkov Tour de France. Teraz je to stadion Pogačarom ťažké, čo sa týka víťazstiev, ale aspoň v tomto roku si Jonas pripísal víťazstvo na španielskej Vuelte. No a pred e, zoznamom odchádzajúcich ďalšia nahrávka, už predposledná v podaní Dana Bartu. will show, will build. Garden like kingdoms and colorful fields. They take you home konci aktuálnej petrolejky ešte zoznam tých, ktorí by mohli byť povedomí a dnes sa ocitli e, v kategórii odchádzajúcich. Alfred Nobel, švédsky chemik a vynálezca, tam sa to uzatváralo v roku 1896, pred 97 rokmi zomrel Charles Rennie McIntosh, škótsky architekt, umelec, dizajner. Jan Šmok, narodený v Lučenci, stal sa českým kameramanom, fotografom a výtvarným teoretikom, aj zakladateľom a dlhoročným vedúcim katedry umeleckej fotografie na dnešnej filmovej a televíznej akadémii muzických umení v Prahe. Zomrel v roku 1997, v ten istý rok aj v Bratislave zomrel maliar a grafik Vincent Hložník. To dielo je základom slovenského moderného výtvarného umenia. Franjo Tučman, chorvátsky prezident, zomrel v roku 1999, čílsky prezident Augusto Pinochet v roku 2006, pred tromi rokmi herečka Sonia Valentová, môže byť, že mnohým dostatočne známa. Ešte je tu meno, ktoré nás ťahá k muzike, kráľ soulu Otis Redding, tento americký spevák zomrel ako 26 ročný práve 10. decembra konkrétne teda v roku 1967 príčinou bolo letecké nešťastie cestou na koncert, keď sa lietadlo zrútilo do jazera. Iba jeden jediný človek vtedy na palube toto nešťastie prežil. Zaujímavosťou je, že najslavnejší hit e, Otisa Reddinga Sitting on the Dock of the Bay bol natočený len 3 dní pred jeho úmrtím a po uvedení sa stal a môže byť, že aj logicky kvôli tejto udalosti jeho jediným číslom 1 v americkom rebríčku a prvým posmrtným číslom 1 v jeho histórii. Inak stihol počas života vydať celkovo 6 albumov štúdiových, tie ďalšie 4 to už boli vydané po jeho úmrtí, ale tá tvorba bola a materiálu bolo naozaj veľmi veľa takže to mali z čoho povyskladávať. Potom už tie ďalšie albumy, ktoré vychádzali, tak to už boli skôr nejaké tie kompilácie alebo záznamy živých vystúpení, ktoré počas 60 rokov stihol absolvovať. Ale napriek krátkej dobe pôsobenia na hudobnej scéne sa jeho meno stalo tzv. synonymom pre termín soul a aj teda bol prezývaný potom kráľom soulu. Dnešným kráľom na záver to je práve Dan Barta z albumu Maratonika sme počúvali 4 tituly, rozlúčkou bude nahrávka Romantic Lyric no a z Banskej Bystrice vám tak i naďalej pekný decembrový čas želá Peter Kršiak. Dávno nevstávam na pilí leže ve vidinách. Jistě ví, kdy se stmívá, ale neusíná, nemůže spát. Cíly nerozpilová, vyjde krajinami májů. Dojmy a znamení mi zdání mini mráze v miniaturách. Vítr mu zpívá dokola témata zamilovaná. mne demotivován, hraje na krajiny vstát To se trýzní své činy, šetří si pro ideál. Žádné ženě se konkrétní, ale nezodpovídá, když se nezvedá. Je mě demotivová, hraje na krajiny vstá. Ruce samolibé podepsují, sám se nedrží hrdý, snad Porcené harfy tón, strhané struny, zvuk bledě jasný, pěkné je hrá, Co je vykonané, to je hotové, chápete si, čí reptá, pracné je je hrát. V tváři lehký smích, hluboký srdci žál jasně bledý, zdá